Píosa 2. Tá Met Éireann a rá go mbeidh droch-aimsir ar fud na tíre amáireach. Beidh stoirmeacha ar chósta an Atlantaigh agus beidh gálaí ar chósta ó Charn Uí Néid go hOileán Dairbhre go Cionn Mhálanna. Moltar do dhaoine fanacht siar ó thránna agus ó aillte ar eagla go sciobfar daoine isteach san fharraige. Leanfaidh na stoirmeacha go dtí an Chéadaoin agus beidh aimsir níos ciúine ar fud na tíre ina dhiaidh sin.